карабіном за плечима, відважного, веселого од дівочих позирків, якби старий не розказав йому, що вже придавлений конем, зумів вицілити з карабіна махновського кулеметника, і решті його товаришів удалося вирватися із смертельного кільця. Уже перед самим виносом тіла прибігла Ірина. Вона теж несла вінок у парі з тією дівчиною і була сумна й урочиста. Її не здивували пишний похорон. В останній момент Тищенко розповів про все Майданові, і той прийшов сам і привів майже увесь інститут. І те, що Василь Васильович добровільно взяв на себе обов'язки голови поховальної комісії. Значить, так треба. Значить, ховають хорошу людину. Про Ілька Оверковича він розповідав їй цілий вечір, і вона слухала з надмірною цікавістю. А якщо він зупинявся, підганяла. А далі? А далі? Далі немає нічого. А може, є. Так закінчив він свою розповідь. Розділ восьмий. Ірині вдалося вирватися вдруге у Крем'яне тільки в січні, і то на один день. У лютому на три дні приїхав до Києва ірша, овіяний степовими вітрами, став їй ще рідніший і бажаніший. Він прийшов на роботу і вдавав із себе вільну людину, кіпкував з їхньої зайнятості, розпитував про інститутські новини і жодного разу не подивився в її бік. Їй було смішно із його серйозності, із того, що він боїться подивитися на неї. І весь час почувала його близькість, близькість коханої людини, котру ще не пізнала до кінця але в котрій їй дорога кожна рисочка, кожен порух душі. Он він нахмурив чоло, а хмуритись не хочеться, насупив брови. Коли б вони були вдвох, вона б отако пальчиком провела по бровах, і вони б розправилися. Зустрілися після роботи на виставці передового досвіду. Вона пропонувала зустрітися десь ближче, але він упросив її приїхати туди. Вона приїхала перша, чекала його з пекучим болем, а раптом не прийде. Цього не могло бути, і все ж серце тужно боліло. Звичайно, це було б найкраще, якби він не прийшов, і все одразу скінчилося. Але що сталося б з нею? Невимовно зраділа, побачивши в кінці алеї знайому постать. Блукали вузенькими, протоптаними в снігу іншими закоханими стежками по парку. Він розповідав їй про своє будівництво, вона слухала, але час від часу струшувала на нього з гілок іній, і тоді він замовкав. Раз навіть погнався за нею, проте вона втекла. Вони цілувалися безтямно, до знемоги. Ти не замерз? раз по раз запитувала, бо він був у демісезонному пальті і легких черевиках. Ні, ні, не холодно ж, відказував. А ну дай свої пальці. О, як лід, це ти замерзла. В мене вони завжди такі. Отака холодна. Ти ж не зігрієш? і вирвала руку. А як там наша хижа? Ти топиш у грубці? Кожен вечір, навіть коли не треба, на твою честь. Дивлюся на вогонь і думаю про тебе. Правда? Як ти можеш запитувати? Дрова згорають і тільки дим, але й він розвіється скоро мою хижу знесуть. Він удав, що не почув її слів.